Nem falar comigo, deixa eu beber, ficar sussu. Sua inveja bate e volta na lente da minha juju. Tô com os parça só de quebra, sem vacilação. Come a peita da corte em cima do meu xijotão. Não falar comigo, vou beber, ficar sussu inveja bate volta na lente da minha juju Tô com os parça só de quebra sem vacilação Com minha peita da lacoste em cima do meu xijotão Avistamos as novinha, agora é só bololô brau Portando de girias raspando a placa, chama tudo no grau Avistamos as novinha, agora é só bololô brau Cortando de giro, raspando a placa, chamando no grau Cortando de giro, raspando a placa, chamando na placa e mando no grau. Nem falar comigo, deixa o bebê ficar sussu. Sua inveja bate e volta na lente da minha juju passa só de quebra, sem vacilação. Come a peitada, lacote em cima do meu XJ. Não falar comigo, vou beber, ficar sussu. Sua inveja bate, volta na lente da minha juju. Tô com os parça só de quebra, sem vacilação. Come a peitada, lacote em cima do meu XJ. Avistamos as novinha, agora é só bolo vral. Cortando de gíria, raspando a paca, chama tudo conquistamos as novinhas, Agora é só bolo no vral Cortando de giro, raspando a placa Chamando no grau Cortando de giro, raspando a placa Chamando no grau Cortando de giro, raspando a placa Chamando